أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء wa ba'du yan uwa da suke sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta takwas a littafin a ƙa'idu shi'a al-ithni ashariya su'alun wa jawabun na babban malami profesa Abdulrahman bin Sa'ad ashasari Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare shi malam yana bayani yace wa min alam yana daga cikin abin da yake mafi raɗaɗi da zafi tilkal ahwa tilkal ahwa'i wa'annan wato in san zuciya khuddatun wato tsari ne kafiratul manbat akwai yan bid'an da zaka ga tsari ne na kafare kafare ne suka tsara su taslitu mata'in sai ne samun dama na masu yin suka ala sunnati wa a akan sunna da waɗanda suke ɗauke da sunna wal ibihim da kuma isgili gare su wa sukuriyati bihim da yin ba'a gare su zaka ga an banda kimiyya ta zo yanzu babu yadda za a yi in ka karyata hadisin manzan Allah ka karyata kimiyya mutane nawa ne a baya suke kallon Abu Huraira sai su yi masa makwadaici ne ya ji ya ruwaito hadisin kuda waya za a yi wai ya kirkiri wannan hadisi ne a lokacin saboda mabukaci ne ko abincinsa ya samu matsala dole sai ya san yadda zai da shi annabi ya ce in kuda ya fada cikin abin shan ɗayanku ya natsar da shi ɗaya fuffuken da yake fadawa akwai cutar ɗaya akwai magani sai suka ce abu huraira maye ne Allah ya isa daga baya sai ga shi kimiyya ta tabbatar da abin da abu huraira ya ruwaito da haka ba don allah ba wasu suka miƙa wuya saboda a gurinsu idan annabi ya faɗi magana babu tabbas amma in kimiyya ta tabbatar da abu wannan kuma tabbas ne wata slita alaihim da kuma samun dama akan malaman sunna ɗin wa hada min asawi audiyatil batili wannan yana daga cikin mafi yalwar kwaruruwa na banna allati ya huduna halmubtiluna wa'inda masu banna suke kutsawa jiharan naharan a bayyane sannan da ranar kiri da muzu wani ya zo ya ce gabaki ne ma hadisan annabin bai da su ba ƙarya ne a ina aka ce kaza kaza kaza wani ya zo ya ce ai shi a ina ma aka ce wai in mutum zai yi alola ya fara wanke hannu ya kuskure baki ya ruwa matsiya ta sai gashi da korona ta zo yanzu da hadisin annabi ne ya zo ya ce a wanke hannu a kuskura baki ai kaza wallahi ba za su yadda ba cewa za su yi ƙarya ne ai kala kato ne ya ce amma ga wani kato ya faɗi yanzu abin da ya dace duk waɗannan maganganun in matsala ta faru mutum ya atishawa da hannun hagu ya yi kaza ya kaza tuntuni in ka san addini annabi ya faɗi cikin hadisai yi muslim da wasu gurare da haka abin bakin ciki ne a ce annabi bai isa ba in ya faɗi magana a gaskata shi wai sai bincike na zamani ya tabbatar da haka sannan mutum zai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to shine malam yace wa min aswa'i tilkal ahwa'i yana daga cikin mafi munin wa'incin san zuciyan kuma fasatil mukhazzilin almuktasirin minna wato nafasat wato tofi da ake samu hurawa da ake samu na wa'inda suke masu tabarwa ne masu takaitawa daga mu fataral muskan zaka ga wanda yake almuskan wanda yake ya yi nauyi akan ce almuskan da ma'anan muskilun bi kasarati aljira mutumin da saboda raunin nukan da aka yi masa ko tashi bai iya yi to za ka iya fatar almuskana bi jirahi taqsiri alkatimi lil za ka iya ganin wanda ya yi nauyi saboda rauni na gajiyawa akan addinin Allah ya ɓoye gaskiya albakil marowaci bi baslil ilmi wanda ya kasa tashi ya karantar da mutane idza qama ikhwanuhu idan yan uwansa suka miƙe bi nusratis sunna dangane da ya za a su taimaki sunnar manzon Allah yudifu ila taqsirihi sai jingina zuwa ga taqsirin sa maradat takhzil rashin lafiya na siya kaskantar da abin da suke shi ba bayi zai ba fa amma saboda rashin lafiya na rauni na ɓoye gaskiya da rashin karantar da ilimi idan kai ka tashi kana yi sai ga na farko ya ka taso na biyu shekarun ka nawa na uku ya za a ce wannan magana ta ilimi ba ta fita a bakin shi ba kai ta fita a bakinka ta yaya maimakon ya ta baka gudunmawa akan wannan karantar wadda kake da fada da kake da bida'a. da 'yan bid'a wa alara asihin musamman matsalar shi'a sai kaga da shi za a zo a ce to a yaron nan bai san zaman lafiya eh karatun nan tun kafin ya mun riga shi shiga system karatun nan wanda yake buƙatar ya taimake ka saboda wannan rashin lafiyan ya same shi wannan yana daga cikin manya-manyan musibin eh na faɗa ma wani ɗan shi'a ya ce min wai in je in saurari karatuttukan munazarar da aka yi da malam tal'udi da malam jafar zan gane ko su a ce wallahi haka ne ina faɗa maka malam jafar malaminmu ne kuma wallahi yana da falala a kanmu na ce amma na rintse da allah malamanku yadda suka buɗe ƙofar tattaunawa da mu sai sun sha wahalar da ba su saba hannunsu malam jafar saboda me ba don su malam jafar ba su da karatu ba a'a sai don wannan matsalar momun ba ta lokaci sama da su kuma ai ga munan ga kwai muna jira yi to wannan shine matsala ta biyu waɗanda suke suna da raunin nuka na rashin lafiya na taƙaitawa ta yadda sun ɓoye ilimi sun yi ruwa da shi sun kasa karantar da shi idan kama ikhwanuhum إخوانه بنصر السنة يضيف إلى تقصيره مرض التخذيل دقنا سي مطلع قال الإمام بن القيم ذاك جماعة دون وند يمينكي ينا كرنت السنة سنة الله idan kai ahalus sunna ne na kirki inda ya daidai ka karfafe shi inda ya kuskure mutum ne ya murga ya mutu ka ɗakko abin da yake na kuskuren ka gyara wa mutane ba ma sai ka yi ishara ba cewa wani ne kuskuren nan in yana da rai ya zama tsakaninka da shi akwai nasiya da gyara amma a ce mutum yana ahalis sunna yana rikici da yan bid'a kuma kai kana ahalis sunna ga yan bid'a na zaune ka kasa tashi kai muwajahar bida'ar sannan amma kana da lokacin da za ka yi muwajahar dan uwanka ahalus sunna wanda ya ɗauki masail na bid'a yana faɗa da su kana da wannan lokacin قال الإمام ابن القيم ابن القيم يا فدايتي وأي دين وأي خير وانا الديني ني وانا الهيري ني في من يرى محارم الله تنتحك wanda zai ga alfarmar Allah ana ketata wa hududuhu tudau ya ga cewa iyakokin Allah ana wulakanta ta wa dinuhu yutraku yaga cewa ana barin addinin Allah subhanahu wata'ala wa sunnata rasulullahi yurgabu anha wani alheri wani addini ne kaga sunnar annabi an waye gari mutane na kyamata wani alheri ne sai ce wa baridul qalbi amma tare da haka ana wa annabi sunnar annabi hujumi sai ga mutun ya zauna wallahi bejin wata damuwa a ran shi daga ran da kana malamin addini ko ɗalibin karatu a tasowa sunnar annabi baka jin wani abu a ranka na rintsi da Allah ka fara tuhumar imaninka yanzu muna kallon wannan dan bid'an ya fito ya kunduma ma Anas dan Maliku zagi ya ce makaryaci ne ɗaliban shi su faɗa haka alhamdulillah akwai yan uwa irin su malam Kabiru Bashir hayaki fidda da kogo suna ƙoƙari. Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsare shi ya tsare masa mutuncinsa shaitanun akharas duk kuma wallahi wanda zai ga ana yaƙar sunnar annabi yana da halin ya magana ya kai matakin da matsalar ya kamata ya saba ki bai saba to wannan shaitanun akharas ne akwai kurman shaitan kama annal mutakallim bilbatil shaitanun natu kamar yadda mai magana da ɓanna shaitan ne mai magana to akwai kuma shaitanun kurman shaitan sau da masu karatu daga ɗaliban karatu har malamai kada wani ya ɗauka cewa ya sha ba yadda za a yi irin wannan musifar da ake ciki an dirka kowa sunnar annaba ana so sai an bayanta sannan mutane su ja bakinsu su shi ba zai yi ba wahal baliyatu dini illa min haula ai musibar dini addini ta zamanto ba sai ta hanyar wa'annan alladhina idza salimat lahum ma'akuluhum wa riyasatuhum wa'anda idan hanyar da za su ci abinci ta zauna lafiya in suna da shugabanci ba a taba shugabancin su ba fala mubalata bima jara a addini duk abinda zai samu addini ba matsalarsa bane in kana neman ka ga balbalin bala'i to ka toshe hanyar da suke samun wani abu ko a ce suna da wani mansibi wani matsayi na shugabanci shugabancin zai samu matsala to ka taba ta ka gani to da ka duk wani malami da zai zamanto yana magana ne lokacin da yana da wani shugabanci shugabancin zai samu matsala yana magana ne lokacin da wata hanyar abincinsa za ta samu matsala zata toshe sannan zai magana a akwai matsala akwai matsala gaskiya wa khiyaruhum almutahazzinu almutalammizu da aka zababbun wannan lokacin waɗanda suke bakin ciki suke za dandanar abubuwa na damuwa akan addini walau nuzi a fi ma fihi gadadatun ko da ainihin wato an watsa cikin sashen abin da yake akwai gazada shine a koda an walau nuzi'a fi ba'd ma fihi gazadatun alayhi koda ainihin wato an watsar da abin da yake ana ganin cewa wannan sashen abin yana da alaka da kaskanci da tawaya da aibu gare shi fi jahihi wajen a rage matsayin mutum au malihi ko dukiyarsa bazala wanda ya bayar wata bazala ta hada. to wannan sai ya ce wasu ta'amala maratibal inkari salasa bi hasbi wasihi dole ne idan banna na faruwa sai ka yi amfani da matakai guda uku gwargwadon yadda kake iyawa wa ha'ula ima a suƙutihim min ainihin lahi wa'annan mutanen tare da faɗuwar da suka yi ba su da kima a gaban Allah a idan Allah wa maktin lahi lahum da kuma ƙin da Allah ke musu kada bulu fi duniya an jarabe su ko sun jarabta a duniya bi a zami baliyatin wacce ita ce musiba babba ta kunu wacce za ta kasance wahum la ya shi'uruna ba su sani ba wa huwa mautul qalbi shine mutuwar zuciya fa innal qalba fa innahu alqulub lalle shine zuciya kullama kanat hayatuhu atam ita zuciya duk lokacin da rayuwarta ta zama cikakkiya ce to kana ghadbuhu lillahi ta'ala wa rasulihi aqwa wa intisaruhu lid-din akmal idan zuciya ta cika da imani to za ka ga cewa lokacin ne take damuwa da abin da ya damu janibin Allah duk ran da aka waye gari kaga mutane ana taba addinin Allah babu wanda ke damuwa to wannan yana nuna maka cewa wato musiba ta riga ta samu zukatan mutane ta hanyar da sun mutu zukatansu ba su sani ba zukatan sun mutu ba su sani ba wannan ita ce musiba tare da ba su da kima a idan Allah a gaban Allah da kuma kyamar da Allah ke musu to sun jarrabu a wannan duniya da mafi girman jarrabawa wacce za ta kasance amma ba su sani ba shine mutuwar zuciya ta yadda ita zuciya in ta rayu to za ka ga duk lokacin da aka taba Allah aka taba annabi sai ta motsa amma in aka taba Allah aka taba annabi kaga zuciya ba ta motsi to Allah ya kiyaye zuciya ta riga ta mutu ne sai dai da hali kuma sannan gurgurdan yadda zuciyar mutum take da rai gurgurdan irin yadda take kai farmaki wajen kariya ga abin da ya shafi kare darajar Allah da darajar manzon Allah da darajar addinin musulunci wannan maganar ibn al-qayyim yayi ta cikin ilamul muwaqqi'ina a mujalladi na ainihin wato daya na biyu shafi na da ashirin 121 yace wa ya yaqulu qa'ilun wani mai magana zai iya magana yace ma fa'idatu ikhraj misl hadhihi ar-risala to wai ma menene fa'idan fitar da irin wannan risala bi kashfi haqiqati mazhab al-ithni shari'a. yadda kake ta ƙoƙarin kai tonin siriri ka bayyana miyagun aƙidun ɗin shi'a wa anna zalika lam yuqaddim wa lam yu'akhir fi dhilla hadhihi al-awlama a yanzu da duniya take ta ƙoƙari kan maganar tattalin arziki a ba wannan abu ba ne lam yuqaddima wa lam yu'akhira ba ci gaba za ka kawo ba illa an yasha Allah sai idan Allah ya ga dama yace fal jawabu idan mutum yace dan akwai wanda suke ganin haka wannan karatun da muke na aƙida akwai matsaloli da suka fi su muhimmai don mai ba za mu ɗauke su ba a yi ta karatu a zo ana maganan mutuwa kabari waye to ka mutu ka shiga kabari ka je ka yi sallah baka da imani imanin ya lalace kana zuwa kabari a dawo a gyara ne sai ce fal jawabu anna kitaballahi ta'ala wa sunnata rasulihi qad dalla alqur'ani da sunna sun yi nuni cewa annahu la yazalu fi hadhihi al-umma ta'ifatun mutamassikatun ba yadda za a di yadda al'amari zai zama al'umma annabi ba za ta zama iri ɗaya ba akwai jama'ar da ba za ta gushi ba tana rike da gaskiya alladhi a sallahu bihi Muhammadin wanda Allah ya aiko annabi da shi ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama shi yasa zamu ga lokacin da balaraban mutanen yamma abdullahi wandu ya rubuta risalatun nasa'ihi ya aika wa ‘yan uwansa fulani shehu abdullahi wandu yana magana cewa farkon da awar shehu usmanu abin mamaki cikin waɗanda suka ƙi karɓarta akwai fulani ya ce lamma ra'aitu aksar bila aksar biladi lokacin da naga mafi yawancin garuruwa ya ati awamu ahliha gama garinta suna zuwa wa kawasuhum da kuma keɓantattun su ila Sheikh Usman na bi mawa'idihi suna amfanuwa da wa'azin da yake wa yata'addabuna bi adabihi suna ladabtuwa da irin ladabin da yake da shi na alkur'ani da sunna wa yadkhuluna fi jama'atihi suna shiga cikin jama'arsa afwajan jama'a jama'a yace walam ara zalika fi galibi qabilatina ya ce sai ban ga wannan a cikin mafi yawancin kabilar mata ne ba kuma za ku ga galibi wannan sunna ce ta Allah idan mutum ya taso a gari za ku ga in ba Allah ba ne ya kiyaye sai ku ga mafi yawanci mutanen wajen garin sun fi karɓarsa da ƙima ko da Allah ya yi masa falala wani yana ganin dan mai ma kun taso an yi ƙwallon layi tare duk yadda Allah zai ma falala inda ta karatu ne nan an yi magana da ce a ah, wa dijango ne ba. dijango ne fa eh haka zai faɗa to shi yasa zamu ga hatta makka a farko ta ƙi karɓar manzan Allah sai madina ce ta karɓe su to mutane in ka taso tare da su suka san ka kasan su to da ka ga suna da raini ko da ka cancanci girmamawa to suna ganin baka cancanta ba kuma suna iya ɗauko na waje wanda bai kai daraja ka ba su kimanta shi sai ya ce wa hum su kabilar mu ta fulani su ne wa'inda aula bi zalika su suka fi cancanta su rungumi karanta wa shehu usmanu ya ce na zamtu kasidatan ha'iyatan sai na rubuta kasida ha'iya sammaitu tuha na sa mata suna risalatan nasa'i risalatan nasihohi wa arsaltuha ilaihim na aika ta zuwa ga 'yan uwan mu fulani li yata'ammalu ma fiha dan su lura da abin da ke ciki wali yusari'u ila nasri dinillahi ta'ala muna so su gaugawa su fito wajen taimakon addinin Allah to shine yake faɗa yake cewa tsariftu fa ashjani tuyurul kawabihu wa farrahani min hal guyusur rawaihu wa kawwafani aidan diyabun bawarihu wa ammanani min hadhiba'us sawanihu لقول النبي لا تزال جماعة على الحق منا أو يجيء المقاره شو عبد الله يتي طربت ناي farin ciki ina sa tsammanin farko mutanenmu na fulani za su karɓi da aushe usman ya ce amma ina fa ajiyar tuyuru alkababihu tsuntsaye masu gama fuska sai suka sani bakin ciki daga nan ya ce wa farrahani sai suka faranta mara alguyusu giragije a sawa ar-rawa'i wanda suke malalar da ruwa min ha daga wancan bakin cikin da nake ciki sannan wa kawafani aidan ziyabun bawarihu kirke sai waɗanda suke kawo wa mutum farmaki ta ɓangaren ainihin wato hagu yayin da suka tsoratar da ni yace wa ammanani az-ziba'u as sawani sai ga kuma wasu barihi waɗanda su kuma suke kawo taimako ta ɓangaren ainihin wato dama sai suka amintar da nemin ha daga wancan tsoratan wanda kirkeci suke mu me yake nufi lokacin da ya kamata waɗanda su ba addinin musulunci kariya suka ƙi kuma yana ganin su ne suka fi cancanta sai Allah ya kawo su waɗanda ba ya tsammani ba suka yi kuma mu ma shine abin da Allah ya faɗa mana cewa fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka ki Allah ba zai bar addinin musulunci ya ci gaba da tafiya haka ba ko ka yi ne ka ɗaukaka duniya da lahira ko Allah ya ajiye kai ka wani amma Allah ba zai bar addini ya ci gaba da tafiya haka ba kuma duk abin da kake takama da shi in kuɗi kake ji ko ilimi ko mulki ko kai amfani da damar ka ka taimaki addini Allah ya daga darajar ka duniya da lahira ko ka ki in kuɗin ne a koren da za a saka a kabari in mulkin ne a koren da za a ce to tsohon kaza yawwa da gwamnonin jihohi yanzu da wanda yake shugaban ƙasa ne tarihi zai kiyaye a kiyaye yau ashirin da tara wa talatin ga watan ramadan tarihi zai kiyaye za a rawaito a koren da sai dai ka jana tsohon gwamnawa ne ko tsohon kazawa ne mai katsi na nawa addini wannan kuma ya rage naka ya rage naka sai ce liƙaulin nabi saboda faɗin annabi da ya ce la ta zali jama'atu wata bazar jama'a ba za ta gushi ba alal haƙƙi tana kan gaskiya minna daga cikin mu wannan al'umman au yaji al-maqarihu da ma'anan hatta yaji al-maqarihu har abin da Allah ke kaddarawa na alkiyama su zo to shine ya faɗa cikin maganganun shi yace dan Allah ala abligan anni li hayyi risalatan dan Allah wa zai isar da saƙo ga ɗan uwana da dangina ta iha rijalun auni sa'un sawalihu mazaje na kirki da mata za su kiyaye wannan li alimihim aw talibul ilmi ra'imin li izhari dinillahi fihi nasihu aqulu lahu qum wad'u lid-din da'watan tujibha awamun aw khawasun jahajihu wala taksha kada ka ji tsoro fi idhari dinin muhammadin wajen bayyana addinin annabi muhammad bi qawlati qalin ta tasihi kanatihu da maganan mai magana wanda wawa yake koyi da shi wala takshar takziban kada ka ji tsoron karyatawa wa inkara jahilin da inkarin nan na musu wa ha jahulin da isgilin jahili dalla wanda ya ɓace wal haqqu sabihu gaskiya shi zai ci gaba da bayyana wa gibata hammazin wa dignin mushahinin yusa'iduhu mallil awa'id rakihu da wato giba na wanda yake mai zumbi da wanda yake shakare da kiyayya ta addini a zuciyarsa sannan gashi maƙiyin addini yusa'iduhu wanda ke taimaka masa man wanda rakihu ya karkata lil awa'i daga duk wata muguwar al'ada wacce ta sabawa addini sai yake ka ci gaba da kiran addinin musulunci walaysa limata bin hadim duk abinda Allah hannunsa ne ya gina shi to babu kuma wanda ya isa ya rushe shi wa laysa lahi in ja'a dariyo al'amarin Allah in yazo babu wanda ya isa ya tunkuɗe shi yace ka tashi ku tashi wa bayyin lahum anna al-awa'id wa sunnatuna lahat alaiha lawa'ihu har shehu ya faɗa yaji yace mu sai da ya zamanto wa ahalud dunal yawman zawa zillu jahihim wa sunnatuna qad ballalat haddawa'ihu ma abuta duniya yanzu matsayinsu ya kaskanta amma mu sunnar annabi da muke riko da ita ita take tafiya yace wa munkiru hada dini mai inkarin wannan addinin kada khaffa waznuhu ma'aunin sa yayi sako-sako amma wa muzhiru wanda ya tashi yana bayyanar da addinin musulunci mizanuhu al-yawma radihu ma'aunin sa shi yake dagawa yace wa nasiruhu kad sarafin nas aliyan duk wanda ke taimakon addini a lokacin su sai da Allah ya dauka kashi. wa munkiruhu lil khas wal amdanihu wanda kuma diye musan addinin musulunci wanda yake gama garin mutane ne ko yana cikin kaskantattun mutane ga wato ba wanda Allah bai kaskanta shi ba kuma mu ma a zamanin nan namu a rike tarihi zai ruwaito duk wanda ya dafa ma addini Allah zai bar ambatansa ya wanzu mai kuɗi ne shi ko mai mulki ko malamin addini yanzu tarihin da'awar mala bakar gun ba za ta taba cika ba sai da alhaji ahmadu cancangi allah ya ji kansa allah ya masa rahama ba ga shi yanzu muna tunawa da shi ba mu ce allah ya masa rahama masu kuɗi nawa ne suka yi zamani da malam har zuwa lokacin da ya rasu wa ake tunawa irin yadda ake tuna cancangi don me saboda ya ba addinin musulunci gudunmawa ta hanyar malam ya karantar da sunna lokacin da sunna take buƙatar gudunmawa to ne malam yake cewa ka ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu jama'at la tazalu min ummati ummatu al'umma ba za ta gushe ba daga cikin al'ummata qa'imatun bi amrillahi tana tsaye akan al'amarin Allah la yadurruhum ba zai cutar da su ba man kazalahum wanda ya warbar da su da haka wanda yake ganin ga wata matsala ya kamata ya tashi ya dafa mana yake kar ya dauka mu yema kan sayema wala man khalafahum ko wanda ya saba musu hatta ya aciya ya amrullahi wa hum ala zalika har al'amarin Allah na alkiyama ya zo suna kan wannan to shine malam yake cewa wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya ruwaito shi wanda ya kawo shi babu su'alil mushrikina babun da ke magana akan mushrikai sun yi tambaya an yuriyahum biyu aya fa arahum shiqaq alqamar annabi ya nuna musu aya sai nuna musu tsagewar wata sai ce wa anna ummatahu al'ummar annabi la tastami ala dalalatin ba za ta taba haduwa kan bata ba bai taba yiwa in matsala ta taso wacce ya kamata a faɗi gaskiya cikin al'ummar nan ta annabi sun kasa faɗa wallahi sai kaga Allah ya hore waɗanda ko za su mutu sai sun faɗa ba za a taɓa zama haka ba kowa za su faɗa su mutu wallahi sun faɗa li hadisi abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa yake cewa inna allaha la yasma'u ummati aw qala ummata muhammadin allah ba zai tara al'ummar annabi muhammad ba ala dalalatin akan bata sai ya ce wa yadullahi alal jama'a hannun Allah yana tare da jama'a wannan hadisi al'imamu tirmizi ya ruwaito shi ya rasu hijira 279 ya kawo shi hadisi na bakwai babu ma ja a fili zomil jama'a al'allamatul albani a littafinsa wato mishkatul masabi ya inganta wannan hadisi a wannan shi ne sannan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kara cewa mamin min babu wani annabi ba asahullahu fi ummatin qabli wanda Allah ya turo cikin wata al'umma kafin ni yace illa kana lahu min ummatihi hawariyun face annabin yana da yan kundin bala yan gani kashe ni akan addini shi yasa yace kowane annabi yana da hawari nashi hawari din shine Zubair ibn al-Awwam sannan wa ashabun annabin yana da sahabban da ya akhuduna bi sunnatihi suna riko da karantawarsa wa yaktaduna suna koyi bi amrihi da umarninsa thumma sannan annabi yace harfu tartibin Har atfin wa tartibin ma at-tarahi bayan an dan samu wani lokaci inna ta takhlufu min ba'dihim khulufun masu mayewa za su maye su biyo daga baya Ya yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna za su faɗa abinda ba za su aikata ba sannan za su aikata abinda ba shi aka yi masu umarni ba gashi nan kana ganin shugabanni kowa yanzu in ya fito takara haka zai zo ya bugu fasta ya muku alƙawura na ƙarya yancin jama'a zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza da ne ake cewa an an tura mota in ta kai sai a watsa muku kura yanzu ba kura ake watsa ba tabo ake watsa mutane ka kusan irin tabo na kan titi in aka watsa maka shi a farar riga sai dai ta muta haka billahi allazi ba abin da zai fitar da shi haka ake to dan wani abu ma in kaga ka gurgura to an yi bala'i da kai da tashin hankali za a gurgura shi yasa in kana fita kasashen waje ko a afirkan nan ne to duk wanda ya taso a najeriya ya girma a cikinta ya mutu a cikinta bai taba fita ma to dole ka tausaya min wallahi dole ka tausaya min eh na ma la yaf'alu to sai annabi ya ce faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da hannun shi mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da harshen shi mumini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da zuciyarsa mumini ne sai ya ce walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardal bayan wannan mutum bai da imani ta sararin imani ƙwayar zarraba ka da imani wannan fa duk nan da za ta faru dole ya zamanto kana mataki uku ko ka hana ko ka fito kai magana ko abin da ake yi ka kyamace shi a zuciya yanzu kaga ina inda kuma dubban nan da ka fito da ita sai ka samu akwai wanda sai sun dafa mata annabi ya ce a faɗa maka idan banna ta bayyana ka dafa mata kana goyon bayan abin da ake yi baka kyamace abin a zuciyarka ba walaysa wara a zalika min al-imani habbati khardal mutum bashi da kwayar imani bashi da tasarara na imani wannan shine wannan hadisi al-imamu muslim ya kawo shi hadisi na hamsin babu bayani kaunin nabi kaunin nahi anil munkar min al-iman babun cewa inkarin munkari yana daga cikin imani wa annal imani yazidu wa yanqusu wa annal amra bil ma'ruf wan nahi anil munkar wajibani yin umarni da abu mai kyau da hani da banna wajibi ne dole ne sai yace wa inkarul kalbi. inkarin zuciya huwa al'imanu bi anna haza munkarun dole ka sa a zuciyarka cewa wannan abin banna ne wa karahatuhu lidhalika kuma ka kyamace shi akan wannan fa idza hasala hadha in aka samu wannan kana fil qalbi imanu a cikin zuciya akwai imani wa idza kalbi maarifata qalbu maarufi idan zuciya ta rasa sanin wannan abin ma'rufi ne wa inkara hadal munkar da rashin inkarin wannan munkarin irtafa a hadal imanu min alqalbi to imani ya dauke daga zuciya Allah ya kiyaye da haka duk waɗanda za ku ga wani abu na yanzu abin da zake da ban mamaki hatta wannan yaron fa da ya fito ya durawa Allah zagi ya ɗurawa annabi zagi wallahi akwai wanda suka goyi bayan shi kuma wai musulmi ne fa a ɗurawa Allah zagi a durawa manzon Allah zagi kuma wai mutum ya fito ya goyi bayan wannan bannan kai jama'a lallai annabi ya yi gaskiya da ya ce man ya ishi min kumfa sai kasi da gashi ko muna gani to duk wanda wannan matsalar da ta faru mafi karancin abin da za yi kana musulmi ka ji abin da aka yi zuciyarka ta kyamaci abin kuma baka ka goyon bayan abin amma na rantsi da Allah duk wanda ya goyi bayan wannan abin annabi ya ce a faɗa masa walaisa wara a zalika minal imani wallahi baka da kwayar imani sai dai kawai sunan musulmi amma imani ta sararar imani baka da shi wannan shine Allah ya sa mu dace ana nuna mun cewa lokaci yayi zan tsaya a wa bihadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh